Ràdios Limitat de 91.6 FM. Les denúncies per violència masclista registrades per l'Observatori contra la violència domèstica del conseller general del Poder de Just Justicial els últims 5 anys han caigut en un 9,6%, cosa que la vocal que procedeix l'organisme Immaculada Montalbán atribueix a la crisi econòmica. La vocal del Consell General del Poder Judicial i presidenta de l'Observatori ha fet avui un balanç dels 5 anys en què ha estat en aquest càrrec i ha informat als mitjans del nombre de denúncies per maltractaments a dones registrades a Espanya durant el primer semestre de 2013, que ha posat en un context temporal més ampli. L'evolució de, les, de les denúncies per maltractaments al 2013 és descendent i, i manté així la de l'any pa passat cosa que obeix segons Montalbán. El fet que l'empitjorament econòmic té un efecte dissuasori en les víctimes. Des de que va començar el 2008, van comprovar una cosa que s'ha mantingut els 5 anys consecutius fins al 2012, i és que es disminueix la denúncia per violència masclista, concretament en un 9,6% a l'ensenyalat. Al primer semestre del 2013, les denúncies han, han sigut caient, un 4,2% respecte al mateix període, del gener al juny del 2012, de 63.665 a 60.981, tot i que hi ha hagut un increment puntual de 29.487 a 31.494 casos els últims 3 mesos. Montalbán no ha vinculat el descens general des de les denúncies a una caiguda en, en què els actes de maltratament, sinó a la crisi. La dependència econòmica actua com un obstacle perquè les dones vagin als jutjats a denunciar, preocupades per mantenir els seus fills. A això s'hi sumen els missatges que reben sobre la reducció d'ajudes. Segueix havent-hi una important bossa oculta de maltractament i per això és tan important, ha dit, enviar un missatge que es pot denunciar, perquè els mitjans de comunicació són molt importants per haver convertit l'assumpte en un problema social i públic. Paral·lelament a això, Montalbán ha descartat altres mites que, que el treball de l'Observatori ha contribuït a destruir des de que van crear, el 2002, i concretament els últims 5 anys. Així, per exemple, s'ha redigit el mite de les denúncies falses dels maltractaments per guanyar davant els tribunals, determinats casos de divorci o la creença infundada que la droga, l'alcohol o la bogeria estan al darrere dels assassinats a dones, idees que no ens suporta la comparació amb les dades reals obtingudes dels jutjats.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 Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Comencem parlant d'Indesa, que inverteix 300.000 euros a controlar a distància centres de transformació de la ciutat. Endesa ha invertit 300.000 euros a instal·lar en 37 centres de transformació de Barcelona els dispositius necessaris per controlar-los a distància, cosa que incrementarà la, qualita la qualitat i la continuïtat del subministrament als clients de districtes com a Sant Andreu, entre altres. Segons ha informat la companyia aquest dilluns en un comunicat, la mesura ha consistit a col·locar un sistema de telecontrol als centres de transformació que permet accionar els dispositius de maniobra des del centre de control de la companyia a la ciutat i així s'evita haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències. A més, els, els dispositius envien avisos de possibles intrusos als centres de transformació, cosa que permet actuar més eficaçment en cas de robatori. Més informacions ens porten a parlar ara mateix dels diferents barris de Sant Andreu, que encara en la tardor amb il·lusió.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 Parlem ara de la línia de bus número 11, que modifica el seu recorregut. A partir del 10 d'octubre, la línia 11 de bus modificarà el seu recorregut definitivament a Carró del Doctor Pi i a Molist. Doncs quedaran doncs anul·lades les parades 258, que és la que afecta a Passeig de Santa Coloma, Passeig Torres i Bages. També quedarà anul·lada la parada 1419, el, que és la que trobem a Passeig de Santa Coloma, cantonada amb nus de la Trinitat. Les parades alternatives seran 1204 de, de Passeig de Santa Coloma a Plaça de la Modernitat i 2700, 2201 a Palomar Gran de Sant Andreu. I parlem dels sis artistes del col·lectiu Placa Turca que es tanquen al Centre Cívic de Sant Andreu durant un mes. Sis artistes multidisciplinaris del col·lectiu Placa Turca continuen tancats al Centre Cívic de Sant Andreu per reflexionar sobre les maneres com es contribueix la realitat. Els artistes estaran tancats fins a l'11 d'octubre, és a dir, divendres de la setmana que ve i dediquen el seu temps a activitats obertes al barri. Entre d'altres, han rebut la visita d'intel·lectuals com l'investigador Jorge Wagensberg, l'antropòleg Lluís Duc o el físic quàntic David Jou. Des del 13 de setembre, els sis artistes que provenen de disciplines disciplines diferents treballen en un projecte que vol explotar i reflexionar sobre el concepte de realitat. En l'arribada d'internet s'ha configurat diferents realitats, la física i la virtual, que són simultàniament en el temps. Per això es planteja què és real i què no ho és, i és realment té importància en aquesta diferència. El recorregut per explotar la realitat s'està fent des de diferents disciplines, com la ciència, la tecnologia, l'art, l'espiritualitat i a través de sis pantalles ajudats per una parella artística. La tancada s'està fent en sacs de dormir i una tenda de campanya. Aquest tancament es fa amb l'acord entusiasta del mateix centre cívic de Sant Andreu. I ara parlem de la tercera edició de Racons Públics que arriba a Sant Andreu. El concurs proposa la reforma de 12 espais desaprofitats, 6, mun 6 municipis propers a Barcelona i 6 més, més districtes a la ciutat costat. Eh, en parlarem en aquest programa després que ahir es tanqués el termini de presentació de propostes. El racó proposat per a la cadena, per a la decena i darrera convocatòria a la ciutat de Barcelona del concurs Racons Públic és el carrer Parellada al costat de la fàbrica Fabra i Quats. Es tracta d'una via sense sortida de traçats rectes i de 260 metres de longitud. En alguns dels seus trams ofereix un, passat, un paisatge d'arquitectura suburbana, deteriorada i abandonada. El carrer Parella està situat en un entorn que viu grans transformacions. Es tracta, doncs, d'un lloc d'oportunitat, Aprofitar la dinàmica de l'entorn en ple centre del districte de Sant Andreu és el repte d'aquesta convocatòria. Més coses. Entrem ja en plana cultural. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats us ofereix Salvador Espriu en homenatge. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al costat de Sant Andreu, número 2, va incloure ahir l'exposició de pintura Salvador Espriu, en homenatge, Organitzada pel grup de pintors de Sant Andreu i el grup TACA i produïda pel districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona, un recorregut pictòric per la poesia de l'Espriu. Avui us farem 5 cèntims de com ha anat aquesta exposició. Doncs sí, una exposició que, tal com hem dit, doncs va tenir l'oportunitat de veure's fins a ahir. I ara parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero, que us ofereix el seu club de lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, al carrer Galícia número 16, posarà en marxa demà el seu club de lectura general que es realitzarà cada primer dimecres de mes, d'octubre a maig, de 8 i mitja a 8 de la tarda. De dos quarts de set a, a les 8 del vespre. Es tracta d'una activitat gratuïta per persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. El grup està constituït per una persona experta en literatura, que farà les sessions siguin més dinàmiques i que participi tothom que vulgui. Cada mes es repartirà un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica serà en general i inclourà doncs, novel·la, conte, còmic, poesia... Això sí, t'has de deixar sorprendre. Doncs nosaltres el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit amb més informació. Fins ara! Saps que no tinc forces per guanyar i poder continuar endavant. I cada nit veuràs que torno a començar sense creure Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que, tal com us informàvem ahir, el concurs de eh, racons públics arriba a la seva tercera edició i el que vol és eh, reformar 12 espais desaprofitats, 6 a municipis propers a Barcelona i 6 més a districtes de la ciutat, al costat de la ciutat. Parlem amb la Sara Dauge, que és historiadora i comissària d'aquest concurs, precisament. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia, Sara. Explica'ns com estan en aquest concurs de racons públics. Dime. Com, com està yendo este concurso de, de racons públics? Pues mira, está, está yendo muy bien con esta tercera edición, que es la primera edición metropolitana, como habéis dicho, uh -huh. que Eh, abarca todo un territorio que va del el Prat hasta San Adrià del Besos, digamos, pasando por toda la corona norte de, Barcelona. Eh, bueno, la idea es que es la, metrópolis es tanto fuera como dentro, ¿no? es un dato importante. Y ahora pues ha llegado a esta tercera edición en el que se ha incluido ah, una mirada a Sant Andreu, Exacto, a Sant Andreu, que es uno de los seis distritos que forman parte del, del, concurso. Nosotros, eh, antes de escoger los emplazamientos, eh, los comisarios, yo misma y Alex Jiménez, hacemos una investigación muy aprofundizada. Es como un escáner, ¿no?, del territorio y, vamos mirando un poco todo el territorio y, detectando, digamos, puntos que podrían eh, ser mejorables. Eh, tampoco se trata de sitios, eh, el, término racons puede prestar a confusión. Son, son, racons, pero los escogemos según tres criterios que llamamos el criterio de las tres Vs. El, primer criterio es el valor, el valor urbano, el valor histórico y el valor patrimonial. El segundo es la visibilidad, que es importante que sean sitios que tengan una cierta rentabilidad social. Y luego el tercer criterio, que es muy importante también, es la viabilidad. Eh, digamos que para mm, poder realizar eh, la ejecución de, los proyectos ganadores, pues no tiene que haber un planeamiento previsto o, si fuera el caso, que este planeamiento no, no excluya la realización de, estas propuestas. Luego pactamos con los ayuntamientos o los distritos, en caso de Barcelona, los, emplazamientos que puedan ir a, concurso. Y la calle Parellada, pues la verdad, cumplía estos tres requisitos que he citado ahora. Y esta es la décima y la última convocatoria que se realiza en lo que es la ciudad de Barcelona. Sí, sí, es la última. La próxima es Santa Coloma de Gramenet y luego acabaremos con San Adrià del Besos. ¿Y el motivo por escoger la calle Parellada? pues es esto, que, que, lo que te he dicho, que cumplía estos tres requisitos, mm. eh, nos ha parecido una, calle interesante. El, punto eh, que está concurso realmente es el tramo adyacente a la, fábrica Fabra y Coach. Eh, es una calle interesante porque alberga varias actividades. hay bueno, hay, locales, de, hay talleres de, automóvil y luego de materia de construcción, eh, hay un pequeño centro cultural de fiestas eh, al principio de la calle, luego hay una escuela muy nueva, eh, Bresol, la filadora, al final de la calle, y luego tiene un punto muy interesante que es un acceso directo a la fábrica Fabra y a pesar de esto, bueno, pues tiene, tiene digamos, un aspecto un poco de arquitectura un poquito deteriorada, mm. eh, sobre todo al principio y, al final, que supongo que son restos un poco del pasado industrial y, mm. hay un problema claro de, invasión un poco de, los coches, eh, que habría que reordenar un poquito, un poquito. Eh, es el punto que, que realmente es interesante es que se ubica en un entorno muy dinámico eh, y del cual se, podría aprovechar. Además tenemos que decir que es una vía sin salida. Es una vía sin salida, exacto. Es un cul-de-sac. Es un cul-de-sac. Pero se, se ubica en un sitio bueno, está en el centro de San Andreu, que es un ah, centro eh, renovado, con unos buenos equipamientos, eh, con unas buenas infraestructuras. Eh, está relativamente cerca de la nueva estación de la futura nueva estación de, de, la Sagrera... La fábrica y Fabra y pues tiene una, yo creo, puede haber una repercusión muy buena, un centro así cultural. Y todos estos elementos le, convierten un poco en, bueno, en un, en un sitio eh, que tiene mucho potencial de centralidad cívica y cultural. Y tal y como os hemos informado, pues ayer se cerró el plazo para presentar las propuestas del concurso, ¿no? Exacto, se cerró el plazo. los concursantes tienen, tienen poco tiempo porque se anuncia eh, el emplazamiento eh, cada primer, el, el, primer jueves de cada mes. Sí y se tiene que entregar el último día laborable de este mismo mes. O sea que eh, tiene un carácter así un poco maratoniano. Pero solo se tiene que entregar un DINA 3, en realidad es una idea, es un, esbozo. y, nada, y un jurado pues eh, eh, formado por pues una representación de, de, los distritos, de los ayuntamientos, del área metropolitana eh, forman parte de este, de, este jurado y luego eh, contamos mucho con las, las, asociaciones de vecinos, en el caso de, de este jurado en San Andreu, pues del director de la, de la mm, fábrica Fabra y Coach, eh, bueno, todos los, los, los, actores, digamos, que tienen una práctica diaria del, espacio. Estamos hablando de 12 personas que conforman este jurado y que mm, por su formación pues mm, son de diferentes ámbitos, ¿no? Sí, sí, porque eh, uno de los objetivos del, concurso es abrir la disciplina urbanística a otras áreas del conocimiento, de las ciencias y de las artes, ¿eh? y a la vez que se recuperan enclaves significativos. También hay un premio del público. Hay un premio del público. El jueves se publicarán en el periódico de Cataluña y ah. en la web de, Racons los cuatro proyectos eh, que han sido seleccionados por el, jurado y hay la opción de votar ah. a estos, a estos eh, proyectos online. Y el resultado de estas votaciones otorgará un, premio del público. Es un premio honorífico, pero, pero es un premio. ¿Y cuáles, cuáles serán los, los criterios que se van a seguir eh, para hacer esta valoración de las obras? Las obras, mira, el concurso no es vinculante, ¿vale? Eh, pero como pactamos eh, de manera muy estrecha con, bueno, con, el municipio y el distrito mm. los emplazamientos, confiamos en que podamos llevar a cabo los proyectos ganadores. Es uno de los objetivos, pero no lo podemos hacer vinculante. ¿Y podemos saber ahora, ah, ahora cuál, cuánto, cuántas obras se han presentado? Sí, 20, proyectos hemos recibido. 20 proyectos que se llegaron hasta ayer. Mm. Es un poco justo. Mm. Normalmente solemos tener un poco más, pero yo entiendo que después del verano, la vuelta al cole siempre cuesta un poquito. Mm, hay que tener en cuenta que tenemos eh, un, perfil de concursante que es eh, eh, mucho de estudiantes. Hay muchos mm. estudiantes que se, presentan. También hay, hay más diversidad, hay vecinos y escuelas a veces, pero pero cuando en periodos de exámenes o, o de vuelta de las vacaciones suele bajar un poco la participación. Pero bueno, no está mal, ¿eh? 20 proyectos ya son. ¿Y tú como miembro del, del jurado, en qué te sueles fijar más pues las obras? Eh, para mí, hmm. lo, más importante es que los proyectos devuelvan un cierto valor al, espacio. Y luego su capacidad a integrar eh, estos espacios en su entorno el, tema de la accesibilidad es básico. Eh, bueno, eh, la capacidad de, o sea, que, ya no sea un raco o sea, ¿sabes? Abrirlo a, a, su, entorno y cuando el entorno justamente, pues es un entorno dinámico y donde pasan cosas, es muy importante. Luego el, carácter original de las propuestas es también es importante, eh, que sean propuestas innovadoras, mm. eh, la elegancia, mm. todo, esto son son criterios que tenemos mucho en cuenta. Sería un poco que los vecinos y vecinas ah, se acerquen a esta calle que por, para muchos será desconocida, ¿no? Sí, supongo, porque queda un poco queda queda un poco escondida y ya estoy convencida que el acceso, eh, digamos, a la, a la fábrica es, mm. eh, es muy desconocido, porque no o sea, te, lo encuentras como una sorpresa. Mm. De acuerdo, pues ahora, Sara Dauge, estaremos pendientes a ver cuál es la resolución de este concurso. Muy bien. Y a ver cómo... Mira, el, concurso, como te he dicho, se acaba eh, pues en noviembre y, y, en diciembre ya se celebrará el jurado final. De acuerdo. Y la entrega de premios. Pues a ver qué es lo que podemos visualizar de todo lo que se ha ido realizando. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Vinga. Adiós. Adiós, bon dia. Molt bé, doncs és això el que us dèiem. Eh, aquest concurs proposa la reforma de 12 espais desaprofitats, entre ells doncs, aquest eh, carrer de Parellada que forma part del barri de, de Sant Andreu i que es troba doncs, molt a prop de la fàbrica Fabricoats de la qual doncs, tant i tant hem parlat en aquest programa.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 Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs Josep, explica'ns com va anar aquesta exposició perquè estem mm, aquest any celebrant aquest, aquest centenari de, del Salvador Espriu i evidentment doncs, aquí a Sant Andreu doncs, ahir ja es va reflectir, no? Sí, sí. Bé, bé, molt bé, ha estat una exposició molt interessant perquè nosaltres també com a pintors de Sant Andreu volíem participar amb l'any Espriu uh mm. -huh. i mira que ens hem pogut ajuntar al grup de pintors de Sant Andreu i grup TACA, que són els dos grups, diguéssim, importants que hi ha aquí al barri de Sant Andreu, i hem volgut fer una exposició amb homenatge al Sol Espriu, no? Uh mm. -huh. Aquesta exposició va ser inaugurada el dia 16 de setembre, uh mm. -huh. va haver-hi bastanta gent, la veritat és que va, ser, va tenir molt èxit, i llavors el dia 19 de setembre, a les 7 i mitja va haver-hi una conferència sobre el Salvador Espriu, que precisament acompanyant va ser el, el, com es diu, el comissari de mm. Lletriu, que mm. és el Xavier Pura de Sala. Ah, exacte, sí, sí. També va venir molta gent. Mm. I llavors, el dia 27 de setembre, és a dir, el dijous passat, per, ja per tancar, diguéssim, <clears throat> aquesta cicla d'activitats, va fer un recital poètic amb mm -hmm. paraules d'espriu, anomenat d'espriu, no? Mm -hmm. I va haver-hi també bastanta gent, la veritat és que estem molt contents perquè ha sigut una exposició molt visitada, -huh. Mhm. i amb aquests tres, diguéssim, actes que han fet, doncs la veritat és que la gent ha participat bastant i estem molt satisfets, la veritat. Perquè vosaltres que heu muntat aquesta exposició, eh, què és el que destacaríeu de Salvador Espriu? Perquè, evidentment, mm. doncs aquest any se li està fent aquest homenatge, no? Sí. Bueno, destacar el Salvador Espriu, a veure, jo no sóc una persona més indicada perquè no soc ja. expert en literatura, no? Però, bueno, el que he llegit d'ell i referentament a la comprensió que van explicar que va ser molt interessant perquè va parlar la seva part humana, la seva part, uh -huh. no només d'escriptor, sinó com a persona, no? Uh -huh. I, bueno, va ser una persona, per una banda, era, es veu que era molt tancada, no?, molt, molt tancada a si mateix, però resulta que era un animorat de, de Catalunya, no? I tot el que escrivia era, diguéssim, alabant la seva terra, alabant Catalunya, uh -huh. i, bueno, penso que és un poeta que es té que llegir dos o tres vegades els seus poemes perquè de vegades a la primera costa una mica d'entendre el que vol dir, no? Uh mhm. -huh. I moltes vegades escriu entre línies, no? Uh mhm. -huh. Que has de llegir, rellegir el seu poema que, per captar, diguéssim, el seu missatge, no? Però és un poeta molt profund i molt arrelat, diguéssim, al que és la terra de Catalunya, no? Clar, perquè vosaltres heu fet una cosa molt important que és eh, doncs, poder conjugar una mica la pintura amb la poesia, no? Sí, això ha sigut molt interessant per nosaltres perquè, com deia abans, d'alguna manera ens hem ajuntat els dos grups, que jo penso que som els dos grups que fa Sant Andreu de pintors, uh mhm. -huh. que és el grup de pintors de Sant Andreu, més el grup TACA del Casal Catòlic, i bueno, eh, junts han volgut fer aquesta exposició, que tots els quadres estaven basats en, o bé en poemes de Salvador Espriu, o bé en un conte també que va escriure molt important, i en fi, tot era basat a, en la seva poesia, amb la seva, amb la seva vida també una mica, no? I uh -huh. això doncs, ha sigut una, una unió, diguéssim, no, de pintar, és a dir, d'unir l'expressió artística, mm. perquè cada pintor ha sigut lliure d'expressar la seva obra pictòrica lligat mm-hmm. amb la poesia de Salvador Espriu, que penso mm. que és una cosa molt important, perquè tu saps, i bueno, tots més o sabem, que la pintura està molt unida a la poesia, i la mm. poesia està molt unida a la pintura, no? I aquesta vegada, més que mai, s'ha demostrat aquesta simbiosi, diguéssim no? Uh -huh. Doncs gairebé que no heu tingut mm, temps de, de, de fer vacances, no? Perquè preparar tota aquesta exposició... Bueno, sí, la veritat és que ja saps que l'exposició, vull dir, uh mhm. -huh. eh, es munta ràpid, però preparar-la porta el seu temps, no? Per això, per això, sí. Unir els pintors, explicar tot el que volíem fer, uh -huh. eh, també hem de donar gràcies al Pau Vinyes, que ha sigut el promotor, que és el director de, del Centre Cultural Can Fabra, uh -huh. que mhm. va ser el que va tenir l'àrea inicial, juntar els grups de pintors i de fer aquesta exposició precisament allà, aquest espai tan maco que és l'espai Josep Bota, que és un espai molt gran, que mm. està obrint diguéssim a tot el barri i estan fent moltes activitats i penso que realment ha sigut un motiu molt important d'ajuntar-nos els dos grups de pintors per fer aquesta exposició en homenatge a aquest gran poeta com és Salvador Esprim. No? Uh -huh. Doncs aquesta és la primera activitat de, del grup TACA després de tornar de vacances i ara mateix què és el que teniu al cap? Teniu alguna idea de poder realitzar algun altre acte? Sí, mira, precisament, sabem <clears throat> que ho comentis perquè tenim uh -huh. un projecte de fa diversos mesos que té un projecte molt maco que volem, saps el Bar Versalles, que és un sí. mític de Sant Andreu, Mítics. doncs ja hem parlat amb el dueño del Bar Versalles i volem fer una exposició de pintura i de fotografia del bar Versalles, de l'interior del bar Versalles. I això ja està la cosa bastant enllestida, falta els últims detalls perquè tenim que fer fotografies de l'interior del bar i mm -hmm. posteriorment farem una exposició que serà itinerant, que la volem fer per diversos llocs, uh -huh. que sigui de l'interior del bar Versalles, no? I potser que sigui molt interessant aquesta exposició. Doncs un bar Versalles que fa poc doncs, eh, s'ha doncs, renovat, no? S'ha eh, i, i, i vosaltres tindreu, també tindreu en compte el bar Versalles que hi havia abans o vosaltres... No, no, no, la idea, la idea, bueno, encara està falta concretar, però bueno, ja està bastant avançada. La idea és fer fotografies mm. amb personatges, bueno, amb models, diguéssim, a dintre del bar, una mica, diguéssim, eh, ambientats als anys 20, als anys 30. Mm. I això, clar, estic a lligar, buscar persones que vulguin fer de models, vestits a l'època, però clar, evidentment el bar serà el bar actual, però una miqueta ambientant amb el seu inici de la, que va ser inaugurat el 1928, si no recordo malament, i llavors volem fer d'alguna manera aquesta exposició que sigui una mica, diguéssim, recordant el que són l'essència del bar Versalles, no? Això és, la, això és la idea que tenim inicial. A veure, com sortirà això. Si cas, quan tingui més dates, m'agradaria també parlar per ja fer una mica de, de propaganda, que la gent ho sàpiga, i dir, mira, de tal dia, tal dia, serà la inauguració perquè la gent sàpiga, no? Doncs sí, és important de, de tenir-ho en compte i que a més un barc doncs, el, com el Versalles, que ha tingut tota, tota aquesta trajectòria històrica, doncs evidentment que cal tenir-ho en compte i, i, i parlar-ne quan sigui el moment, no? Sí. sí, sí. D'acord. Això potser serà d'aquí un parell de mesos, més o menys, suposo, més o menys. Eh? Molt bé, doncs aquí doncs, un parell de mesos en tornem a parlar. Molt bé, doncs Josep Lluís Buil, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Ah, moltíssimes gràcies a vosaltres, eh? Vinga, molt bona tarda. Adéu, bon adéu. dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Eh, doncs novament farem una petita pausa, ens ho prendrem en calma i tornem tot seguit.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 Per explicar nos un millor tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor Josep Barbero. Molt, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns en què consisteix aquest protocol, perquè segons hem entès preveu abaratir costos, no sé, de què, de què doncs, tracta? Mira, el primer que hem llegit en aquest, eh, entenem que és un protocol de bones intencions que mm. vol l'Ajuntament per sortir-se de la situació que està, de que estava encallat el projecte de l'estació de la Sagrera que mm. deia no hi havia o no veien la sortida perquè era, un, segons ell, un macroprojecte. Bé, el que veiem és que abaratir aquests 150 milions d'euros, el que rebaixen d'obra ja és molt més que el que abarateixen. Vull dir, nosaltres quan mirem el projecte, o algú ens ho explica millor, que hem demanat, però hem tingut una reunió amb el tècnic assessors que tenim posat per l'Ajuntament en el procés participatiu i també veuen el mateix que nosaltres. Eh, retallen moltes coses d'obra que valen molt més que aquests 150 milions que, és el que al final s'abarateix. Ah. ¿vale? O sigui, eh, no estem d'acord. Si és així el que entenem, i si no, que algú ens expliqui. Li hem demanat al senyor Vives que ens expliqui el projecte millor, perquè no sabem veure. El que veiem és que l'estació de la Sagrera, com a estació de la Sagrera, desapareix, ah. queda en un únic vestíbul rodalies, alta velocitat regional i tot el que hi ha, en el qual queda com estava en Sants, que és el que havíem dit sempre que intentaríem eh, que no el fes, no? Uh -huh. O sigui, no volem col·lapses en l'estació nova de la Sagrera. Uh -huh. Volem una estació del segle XXI, amb molta més mobilitat, eh, molt més sostenible, i no és això el que estem veient, ¿vale? Veiem uh -huh. que redueixen costos, i una altra cosa, un altre tema. Nosaltres mai havíem estat d'acord en el govern anterior de com lo tenien eh, projectat la, la financiació, que era a base de plusvàlues de sostre. Tenien 180.000 metres de sostre i d'aquí volien treure els diners per financiar aquest projecte. Sí. Bé, ara la bombolla immobiliària ha petat, no és possible, en la qual eh, diuen que lo deixen a una altra bombolla, que és la bombolla comercial, cosa que tampoc no és cert, perquè si en 180.000 metres de sostre no poden, eh, llavors eh, com lo deixaran a 6.000 metres de comercial encara que sigui a 60 anys de concessió. Com això ha de donar els 356 pico milions que falten? Vale? Uh -huh. Vinga. Doncs aquest protocol el que preveu és la millora dels mecanismes per sufragar les actuacions a l'entorn de l'estació, no? Bueno, però to torna a quedar tot a les plusvàlues, perquè, per exemple, d'aquí detreuen eh, els accessos, retreuen mm. eh, no sé què, pues, tot això queda que repercutirà en la gent que cobri després. ¿vale? O sigui, si tu compres un habitatge, hauràs de pagar els accessos, hauràs de pagar eh, el cobriment. Continua estant igual lligat i, a més a més, lligat a lo de comercial, que ja entenem que tampoc no es pot dedicar tants anys un terreny públic a comerços a nivell particular, per més que facin ara la finançació que a més que ja dic, o és que ho tenen amagat algú o és que tampoc no creiem que surti ningú perquè en 6.000 metres, com pot donar 6.000 metres unes plusvàlues que no donaven 180.000 metres? Mm. sostre No ho entenem. La veritat és que el que sem és decebut i el que volem és que algú ens expliqui millor què és aquest protocol. El que hem vist en el nou projecte és que no ens anirem al res, al cap, en cap puesto, ni se'n sortirà veiem per part de l'Ajuntament bones intencions voler sortir-se d'aquest entrebanc que té, perquè, clar, entenem que té un compromís a nivell de ciutat, a nivell de veïns i de ciutadania, i que ha de complir, però entenem que no està, la nostra forma, o el nostre parer, és que no ho està fent de la forma més adequada. La forma més adequada és que aquí, com que és una infraestructura que és de ciutat, que és de país, que és d'estat, que és europea, Aquí les administracions que he mencionat són les que han de posar els diners. I no venia que algú posi quatre xavos perquè pugui sortir aquesta estació tan reduïda. L'estació que necessita la Sagrera i no només per l'estació i per l'alta velocitat, que a la fila l'alta velocitat ja, ja passa, vull dir, no és el problema que passi, ara ja passa, és tot el que venia, tot el projecte que desenvolupava l'estació, com era 4.000 llocs de treball, directes, més les indirectes de los catering, més neteges, mm. més botiguers, més no sé què. Eh? Això, la seguretat. El cicatriu que tenim ara de les vies, pues, el cobriment, el parc lineal, de què, de què podem ara financiar el parc lineal? Uh mm-hmm. -huh. si tampoc no hi ha. I aquest parc és, per cosir aquesta ferida, és necessari. Podem entrar des de la Sagrera a la Verneda i des de la Verneda a la Sagrera, que sigui tota la llosa aquesta, com s'ha de cobrir i financiar tot això. No entenem, bueno, veiem que és, bueno, anem a veure si per aquí ens en sortim, però és una prova, però no, no és una solució. És el que veiem des de l'Associació de Veïns. I des de l'Associació de Veïns teniu pensat de eh, fer alguna declaració al respecte? Sí, evidentment, el que hem dit és que farem un, una roda de premsa amb un comunicat, mm. que també, bueno, el que primer hem fet és demanar que algú ens expliqui millor, si és que nosaltres no sabem veure el projecte, perquè a lo millor és meravellós, vull dir, però si és tan meravellós que algú ens ho expliqui, perquè veiem les meravelles, perquè nosaltres ara no sabem veure-les. Però no nosaltres, eh? torno a dir, hem tingut una reunió amb tots els tècnics i tampoc no ho veuen. També veuen que és un globo sonda a veure si fem menys se'n sortirien, però que no és una cosa tangible, no és palpable que pugui sortir aquesta estació ni així porque el vestíbulo sí, se en un vestíbul, fan l'altre de 6 metres, però desapareixen places d'aparcament, que, a veure, jo el que li vaig dir al senyor Trias en el seu moment, a nosaltres que tinguin places d'aparcament no ens preocupa si no són necessàries. Si mm. no fan tanta façana com els 483 metres que tenia el anterior projecte, tampoc ens preocupa perquè si té menys façana tindrà mm. més parc, ¿vale? Clar lo que no ha de tenir és retallar de servei ni retallar de, de tot el que ha de donar. Ha de tenir separat el vestíbul de rodalies de l'alta velocitat, perquè no sigui un embolit d'anar i tornar tothom revoltat per allà, com passa a Sants, que està col·lapsat ah. sempre, a qualsevol hora del dia. Això és el que s'ha d'evitar. L'estació de la Sagrera és una estació del segle XXI. Està dissenyada com si fos del segle passat, perquè la, la posen com si hagués d'anar sempre en cotxe. No senyor, nosaltres hem demanat des del principi potenciar el servei públic. Per mm -hmm. això mhm. tindria metro, línia 9, línia 4, potenciar eh, bicicletes, carrils bici, peatonals, eh, o vianants que puguin passejar per tot el carrer Honduras o carrer de Begarcilaso per arribar a l'estació sense cap problema, si són carrers pacificats, eh? Després, per últim, el vehicle privat, evidentment, però està dissenyada com si fos l'estació de l'Alt Camp de Tarragona, com si estigués al medio de ninguna part, quan això no és cert, perquè tens la línia 5 del metro al costat, la línia eh, bueno, una miqueta més amunt, per Garcilaso, però bueno, la línia 1, la línia 5, a baix tindràs la 4, la 9, mm. tens rodalies de Renfe, què més vol de comunicació? Això no has d'agafar el cotxe privat per anar a aquesta estació, Clar. entens? sigui, i això és el que defensem i això és el que defensarem. Accions, doncs pues bueno, de principi el que fem és amb les altres entitats, les altres associacions de veïns, hem tingut una reunió prèvia nosaltres, després ens hem reunit amb els tècnics perquè expliquessin el nou protocol i les seves intencions, i com que ningú ens sapigués veure, doncs pues el primer és demanar una reunió perquè algú que sí que ho vegi, que ens ho expliqui, a veure si sabem trobar aquesta sortida i si no, pues, bueno, a partir d'aquí pues, o mobilitzacions o rodes de premsa o no sabem a on hem d'arribar, però el que hem vist és que això ha desaparegut i que ja està bé que totes les retallades vinguin a caure sobre el mateix lloc. ¿vale? O sigui, l'estació de Sant Andreu també s'ha retallat. Per què sobre una infraestructura que és necessària i que estic dient s'han de fer eh, infraestructures que siguin sostenibles de cara al segle que estem, que és el segle XXI, estem ara en el segle passat ni l'anterior. Quan se va fer aquest fossar ferroviari, pues bueno, treballaven d'una manera. Ara no podem mantenir aquestes històries, perquè és una altra època i vivim d'una altra manera. I la tecnologia permet molt més que abans. És a dir, que els veïns de la Sagrera estarien d'acord sempre i quan el pla urbanístic no descarti cap dels equipaments previstos ni equipament, ni lloc de treball, ni, ni serveis de la pròpia estació. Torno a dir, és que mm. veiem que aquí, al suprimir un, el que és el vestíbul de la, de la Sagrera, ha desaparegut. Uh mm-hmm. -huh. Seran uns ascensors per baixar i poc més. O sigui, no és una estació com calia. Amb la qual això no estem d'acord, no, no, ni molt menys. Uh mm-hmm. -huh. Volem l'estació de la Sagrera. Uh mm-hmm. -huh. Que ha de tenir menys metres? Bueno, però ha de tenir el mateix servei, la mateixa funcionalitat, cosa que si ho fan tot en un sol vestíbul ja no uh uh -huh. perquè t'he posat ja diverses vegades, he dit avui, l'exemple dels Sants. Col·lapse uh -huh. total. I això és el que volem evitar. D'acord. Doncs estarem pendents de veure què és el que passa amb aquest tema i de segur, segurament doncs, que tornarem a contactar amb l'Associació de Veïns de la Sagrera perquè ens expliquin doncs, què és el que es va realitzant a cada moment i de quina manera s'enfoca doncs, eh, s'enfoca aquest tema. No? Molt bé. I ja t'he dit també defensar que, clar, aquesta coberta del parc colonial, eh, pues, com se financiarà si, si se deixa que només l'estació queda pendent i tot el que més queda a espeses de mm. lo que es construeixi al voltant. Si n'hi ha comerços, els comerços. Si n'hi ha habitatges, els habitatges. Mm-hmm. Els accessos als entorns, tot queda que no queda garantit tampoc. I el parc s'ha de fer i s'ha d'acabar i ha de cosir aquesta ferida. D'acord. Bueno, pues ja està. Doncs això, que estarem pendents a veure què és el que va, va passant amb, amb aquests propers dies. Molt bé. Doncs moltes gràcies, José Barbero, per acompanyar-nos aquest matí i esperem doncs, que les coses doncs, es vagin resituant una mica, no? Molt bé. Vinga, molt bon dia. Vale, gràcies. D'acord, doncs nosaltres el que fem ara és anar a la nostra habitual agenda. Som-hi. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs tal com us dèiem, anem ja directament al que és la nostra habitual agenda. Ens queden ja pocs minuts, per tant, els aprofitem i volem parlar de Bogadors Architectual Rowers. Després de l'èxit a la Bienal de Venècia, arriba ara a la Fabra i Coats. L'exposició de joves arquitectes catalans i balears es podrà visitar a Sant Andreu fins aquest divendres. És a dir, que aprofiteu aquests dies. Eh? Una nova perspectiva de l'arquitectura enfocada des d'una visió contemporània és el que ha volgut transmetre aquesta proposta que arriba a Barcelona des de la Bienal de Venècia, afalagada i recomanada a la prestigiosa mostra internacional Bugadors Arquitectual Rowers presenten nou projectes de joves arquitectes catalans i balears escollits entre més de 100 obres. Doncs sí, aquests nou projectes, a més a més de l'empremta que van deixar a la Bienal de Venècia, ja han estat guardonats o finalistes en altres certamens de reconeixement nacional i internacional. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies al Francisco Miguel que ha estat avui amb nosaltres fent-nos de tècnic, també donem les gràcies a la Lídia Abril que hem tingut aquí en el nostre programa i ja ho sabeu, si voleu continuar informats del que passa als diferents barris de Sant Andreu només teniu una via a connectar amb el tot un poble. Que passeu una molt bona tarda, adeu-siau!